gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Sveicināti radio Marija raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Kārlis. Mani sauc Adrians. Un eh, šodien mums ir eh, ļoti, var teikt, īpašs raidījums, jo šodien sanāk mūsu uh, pēdējais raidījums šajā mācību gadā jo Jā. tuvojās jau vasara, pēdējā skolas nedēļa, un uh, arī mums neliela atpūta. Tad, uh, Adrian, kā tev šodien iet? O, nu man iet labi, kad uh, ļoti forša saulaina diena, diezgan arī silts ir ārā, un uh, varēja, un stundas arī diezgan ātri beidzās, nu, projekts, projekta nedēļa tagad mums ir, un uh, jā, stundas ļoti ātri beidzās, un tad varēja aizbraukt uz uzvaru parku. Ko tu arī uzveiz spēkā? O, braukāju uz skateboardu. Tu skateboard braukā? Ko? Tu skateboard braukā, ja? Jā. Uh, man šodien, man arī agrāk šodien beidzās skolas sakarā projektu nedēļu. Un uh, es atbraucu mājās, nedaudz atpūtos, ar riteni pabraukāju. Un tad, uh, jā, arī atgriezos, protams, uz radio. Un tad šodien, jā, um, vispār tad runāju par uh, projektu nedēļu mums skolā Rīgas Katoļu ģimnāzijā, tie, kas nezina, ir uh, katru pē, teikt, pēdējo skolas nedēļu mums ir rīkota uh, projekta nedēļa. Es, tas arī nav tā ekskluzīva mūsu skolai, protams, daudzās citās skolās tas ir. Bet, um, Adrian, varbūt tu varētu pastāstīt, kā jums notiek projekta nedēļa? O, mums projekta nedēļa notiek tādā veidā, ka tā ir parasta nedēļa. Un, uh, parasti nu, dažreiz tajā ietilpst arī ekskursija iekšā. Mm -hmm. Piemēram, nu, šon, šonadēļ bija cetur, pagājušā ceturtdiena mums bija ekskursija uz okupācijas muzeju. Un, jā, katru gadu ir savādāka tēma, un par to mums jātaisa kā, projekts. Un šajā nedēļā mums, tē, nu, šajā gadā mums projekta nedēļas tēma ir ilgspējība, lai es pareizi saprotu. Jā. jā, ilgspējība. Uh, nu jā, mēs ar klasi um, projekta nedēļā taisam var teikt, tādu zinātnisku eh, prezentāciju, kur mēs iekļaujam uh, dabas zinātnes tēmas, kā elektroenerģija, vējš, vai te enerģijas avots, ja to tā var teikt. Mēs ņemam šīs um, enerģijas avots un mēs uh, uztaisam pētījumus par tiem un konstatējam, vai, mē, vai tie ir ilgspējīgi vai nav. Uh, ko jūs darat? Tu sastajā klasē, jā? Ja? Yeah. Un ko jūs sastajā <laughs> klasē, kāda jūsu tēma ir, ko jūs tā kā tieši? Uh, nu, mums šogad konkrēti ir uh, modas ilgspēja. Kad, uh, bet, nu, daži arī to nedara, bet, uh, ne. Vai tur tā kā pastāstīt, kā tieši modas ilgspēja, ko jūs tur tieši darat, kā tas un nu, tā, iekļaujās un tā tālāk? Uh, nu, modas ilgspēja ir, uh, man liekas, uh, nu, daži uh, to darīja tādā veidā, kad viņi, piemēram, mm, Uh, nu, izdomājiet tur veidus, kā viņi, uh, kā viņi var no kaut kādiem dvieļiem pārstrādāt uz sporta aprocēm. Mm -hmm. Un, uh, jā, ko tādu. Tad jūs varat teikt, ņemat uh, ikdienas materiālus un pārtaisiet tos drēbēs. Ja? Nu, aptuveni, jā. Mm -hmm. nu, tāds dizaina risinājums vairāk. Vai jūs varētu, varbūt varētu kaut kādu piemēru pateikt, kā jūs kaut ko esat izdomājuši? Um, Ah, mums uh, vienas, uh, viens meitenes mums bija izdarījušas uh, tādā veidā, ka uh, nu, viņas bija uztaisījušas pētījumu. Viņa nu, ir, uh, nav obligāti jātaisa tā kā, nu, modelis, mhm. uh, bet kā, tu vari vienkārši taisīt pētījumu nu, par, ar informāciju. Un uh, viens meitenes bija uztaisījušas kad, uh, pētījumu, kad viņas uzzināja, man liekas, kad uh, adietas laikam, yeah. kad viņas izmanto sē, uh, sēņtos micēlīs, lai uh, nu, zoles ražot. Tad daži no jums no klases taisa praktiskus piemērus, un daži taisa vairāk teorētiskus. Ja? Nu jā, un, uh, ja ir teorija, tad ir, man liekas, kaut kas četras reizes vairāk jātaisa teorija. Tur aptaujam vēl uz kaut kas tāds. O, nu jā tad jau, tad jau, tad jau. Abiem ir savu plusu, savu mīnusu. Nu jā, nu jā. Nu jā. Um, vispār jā, runāja par to, ka mācību gads ir beidzies, tu tagad 7. klasē iesi, es 11. iešu nākamgad. Um, diezgan interesants mācību gads, es teiktu, ir bijis. Un... Nu jā, uh, nu jā, es piekrītu, ka uh, diezgan ātri arī pagāja. Kad, jā, bez šaubām. Nu jā, tad es septembrī jau pēkšņi atrodos reāli mājā. Mm ļoti, ļoti ātri pagājuši šīs mācību gads, manuprāt. Bet arī tas, ka, nu, vismaz no manis tā kā runājot, eh, man 9. klasē bija eksāmeni, un tas, protams, vēl līdz jūnijam bija, un tas savu veidu stresu deva. Uh, eh, Maska, tev nav bijusi eksāmena, tev nav bijuši eksāmena šogad, ne? O, nā. Nu jā. Uh, manuprāt, tas ir tā, ja tām, tām klasēm, kurām nav eksāmena, man liekas, ka tiem ir kaut kā daudz vieglāk un daudz ātrāk tas mācību gads iet. Jo nav tik liels stress, jo nav tā, ka tu septembrī atnāc uz skolu un tev visi saka, o, oh, tu maijā rakstīsi eksāmenu, tu jūnijā rakstīsi eksāmenu, un tu faktiski visu mācību gadu vienkārši domā, o, oh, kā es uzrakstīšu to eksāmenu. Tu vienkārši tā vairāk pamierīgoji, ja tā var teikt. Tu nāc uz skolu, tu mācies, tu apgūsi filtru, uzraksti kontroldarbus. Un 31. maijā iedod liecības, un viss izbauda vasaru. Nē. Nu. Bet, uh, nu jā, runāju vispār tā kā, eh, kāda ir tava mīļākā skolas atmiņa vispār bijusi šajā mācību gadā? Uh, nu, man liekas, tā varētu būt uh, naktas grāmata, kur mēs paliekam ar, uh, nu, pa nakti skolā un uh, ir arī dažādas aktivitātes. Naktas grāmata, kad tas notiek? Es at... O, liekas, ka... Kā kuru gadu? Jā, bet tieši šajā gadā man liekas, ka tas bija, ja es nemaldos. No... Tā bija piekdiena, bet tas kaut kad novembrī, man liekas. Nē, ajā. ajā, man liekas. Jā, jā no, jā es atceros. Sniegs bija, jā. Jā, jā, no, jā es, at, no, nē, es atceros. Tas bija ļoti, ļoti jautrs pasākums. Man mīļākā skolas atmiņa šajā mācību gadā baigi daudz, godīgi sakot, ļoti daudz. Es atceros, man, man ļoti patika. Um, vienkārši pavadīju laiku ar klases biedriem. Mēs tur uh, spēlējām visādi sporta spēles, tur basketbolu, futbolu un tā tālāk. Uh, arī visādas galda spēles, es atceros, mēs bieži vien spēlējām uh, garajā starpbrīdī. Tas viss ļoti jautri bija. Vienkārši nu, pavadīt laiku klasu biedriem starp, <laughs> starp stundām. Vienkārši. Tas, tas, tas laikam, ir mīļākās atmiņas, es teiktu. Bet, um, es zinu, mums skolā arī ir ļoti daudz visādi pasākumu, aktivitātes un viss tam līdzīgi. Tu it kā atbildēji, ja tas mīļākais pasākums senāk būtu nakts grāmatā. Jā, jā. Nu, jā. Un, uh, es, es neesmu personīgi piedalījies <laughs> baigā naktas grāmatā, varbūt varētu tā kā pastāstīt, uh, kā vispār tas viss norisinājās, kas tur bija, kas nebija. O, nu, tas uh, parasti tas ir piekdienā, un uh, nu, šī, uh, šī, šai, šogad man jau bija otrā naktas grāmatu. Uh, Nu, jā, parasti tas bija. Tas ir piekdienā, piekdienā diezgan ātri beidzas stundas. Mēs aizbraucam mājās, un uz kaut kādiem laikam, pieciem vai sešiem, mēs uh, esam apakaļ skolā. Mēs, uh, mums ir piemēram, nu, viss tur saigas gulēšanai, viss guļamais, kaut, nu, kaut kas tāds. Uh, tad parasti mēs pasūtām, nu, ēst kaut ko, jo parasti ir kaut kāda, man liekas, zupa vienkārši, kas, nu, nav vienkāršīga. um, <laughs> Nu jā, ir arī dažādas aktivitātes. Ir, tur jā, bija, man liekas, ah, jā, tur bija, kad fotoorientēšanā šogad bija, kad tev vajadzēja, nu, tev bija bildīte, un tev vajadzēja atrast tā kā pēc tās bildītes kaut numuriņu. Jā. Uh, nu jā, un viņi visu skolu bija. Nu jā, un parasti aizējām gulēt ar ko ne diviem filmu skatāmies. Tas diezgan interesants, sanāk. Jā. Un kas tieši tā kā grāmatā, un tad viss saistīts ar... Ir... Uh, pagājušajā gadā bija kaut kas ar grāmatām, vairāk ah, jā, uh, pagājuši... ja nosaukums nakts grāmatā, ja tas tev liecina domāt, kaut kas ar grāmatām saistīts. Nu jā, uh, pagājušajā gadā bija tikai par konkrētu grāmatu, bija pēpīga gazaļa, katram vajadzēja paņemt to, uh, man liekas, izlasīt arī vajadzēja, nu vai ko tam līdzīgu, un tad mums bija visu kaut kādi par to, uh, par, par to grāmatu, mums kaut kādi jautājumi kaut kas tāds bija. Mm -hmm. Nu, tur vajadzēja lasīt arī fragments. Un, jā. jā. Nu, es atceros, es arī biju, es šajā gadā atceros, es biju uz naktas grāmatu vairāk uz tādu dežūra režīmu, to tā var teikt, kur es vairāk palīdzēju tur organizatoriem visām, uh, visu tur tik galā un tā. Man vispār likās diezgan arī jautri vienkārši tā palīdzēt tur sarīkot to visu pasākumu un arī vienkārši pa nakti būt skolā. Tas tā ļoti interesanti, man liekas, bija. Arī būt vienkārši, manuprāt, jā. Ja. Uh, vēl viens ļoti interesants pasākums, kas man personīgi ļoti patīk, bija. Um, bija ļoti vispār, vispār šogad, kad mums bija baigi daudz labu pasākumu. Mm. Uh, tu biji uz Ziemassvētku pasākumu, neatceros tagad. O, Ziemassvētku pasākumu. Neatceros, ka tāds bija. Uh, tas, jā, vispār, es, atcer, es arī tur biju. Es, tas bija diezgan jautrs, manuprāt. Kā, mums tur bija. Um, viņa teātrī izrāda. Tad tur es atceros, pa vairākām klasēm bija, um, bija visādas aktivitātes, ko varēja darīt. Ah, jā, jā, jā pie 7. klases emboloģijas varēja taisīt Ziemassvētku kārtas. Kārt, ah, kartiņas tādas, ne, nu, apsveikumi. Tas bija, es, uzta, es arī uztaisīju, laikam, vienu kartiņu. Um, bija jautri, bija jautri. Man, bet man, laikam, vēl viens, kas man ļoti, pasaka, ļoti patīk, pasākums, bija 18. novembris pasākums. Ah, jā, jā. Tad tur bija, vai ne? Jā, jā tas, tas bija. Tas bija. Man, man, man personīgi ļoti patīk tas pasākums. Uh, vispār, jā, diezgan, diezgan daudz pasākumu šogad. Bet varēja mm. vairāk. Nu, tas arī viss jau jā, nu, jāorganizē. Visiem jā, nu, ir grūti. Tas, tas jau ir savs cits stāsts organizēt to visu. Un, nē. un darot un šitā tā. Bet jā, vispār, nu, kopumā sakot, bet man kaut kā liekas, ka bija tāds viens brīdis, ka bija ļoti daudz pasākumu, un tad bija vispār faktiski nekāda. Nu jā, At, it īpaši jā. to pavasara periodu. Manuprāt, varēja būt nedaudz vairāk, jo jā. vienīgais baigais pavasara perioda pasākums, ko es atceros, bija māmiņa. Ah, jā, tas mums arī māmiņa. Ah, mums vēl lieldienas bija. Lieldienas? Jā, mums bija misā, tad mēs Ah, jā, jā, jā, jā, es atceros. Jā, jā, pareizi. Pareiz, jā. Jā. jā, tas, tas arī bija interesants pasākums. Jā, um, uh, jā lieldiena sanāk, un māmiņa diena būs mūsu, var teikt, lielākie tie pavasara pasākumi. Nē. Un nu, tam pārsvarā bija pirmajā semestrī visi tie pasākumi. Mm. Nu, tur 18. novembris, Ziemassvētki, tur uh, nakts grāmata un tā tālāk. Mm. Bet jā, nē, mamītien arī bija normāli. Ko, um, no. Nu. Jūs bijāt, nu, sastāvā klasē, jūs piedalījāties man vienā, ne? Jā, uh, jā, es piedalījos. Jā, es atceros man un Annijai, kurš diemžēl šodien nav ar mums um, pievienojusies. Uh, es atceros, mēs vadījām to pasākumu. Nē. Tas bija. Mēnes, <laughs> nu, neliels stress bija. Tas, no. Nu. Uh, tas tā kā godīgi sakot, neliels stress bija. Bet uh, noteikti liela pieredze no tā nāk, vadot tādu pasākumu eh, cilvēku priekšā, visu tur orientēties, saprast, mm. kā viss tur ir, kas, kas ir, kas nav. Tas tā, manuprāt, ļoti, ļoti laba pieredze, ļoti vērtīga pieredze. Un tā vispārīgi, manuprāt, ļoti interesanti un jauki. Uh, nu jā, uh, bet uh, man liekas, ka tu tā kā ka tev, kā, ka tev par tādu organizatoru, tā kā par runātāju, tev bija, man liekas, pēdējā brīdī ielika. Nu, vismaz man mani? tā likās. Jā. Nebija tā, ka mani gluži. Nu, man ielika kā organizatoru, var teikt, nedēļa pirms. Es nezinu, to tā var teikt kā pēdējo brīdi, bet, nu, faktiski kādu nedēļu pirms tā visa. Uh, Uh, bet vienkārši tā, nu, man nebija skaidrs, varbūt viss līdz galam, varbūt līdz mm. tā pēdējām dienām. Bet es tā kā plus mīnus zināju, ka es, nu, nedēļas sākumā, ka man tur kaut ko vajadzēs organizēt māmiņu dienas saistībā. Es vienkārši nezināju, uh, cik lielā mērā tas viss būtu bijis. Mm. Bet, nu, tas ir savs stāsts. Viss beigās ļoti veiksmīgi sagāja mums, es teiktu. Bija ļoti jautri, bija ļoti um, izaicinoši bet mēs daudz no tā iemācījāmies, daudz lielu pieredzi ieguvām. Un kopumā sakot, es teiktu, bija veiksmīgs pasākums. No. Nu. Bija veiksmīgs. Jā. jā. Nu jā, un uz šīs nots mēs laikam tagad varam ieiet nelielā mūzikas pauzē ar divām dziesmām. Pirmā dziesma būs no Vance Joy Riptide, un otrā dziesma būs uh, Carnival Youth Dzagozes balss. Tiekamies! at a dentist and a dog. to Michelle Pfeiffer that you've ever seen, oh lady. Mašīnā, motorī, meitenē Uz ielu stūriem, kas salst Starp rēcieniem, rūcieniem, smilpieniem Murks vai sveiciens, dzēguzes balss tu jocīgā blandies pa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 trīs plecus. Tad tu nepaliec ilgi, vairs tur nevar prasīt, lai visi to saprot. Ko tev nozīmē naivais kukurūks? Naivais kukurūks. Esiet sveicināti atpakaļ Rādio Marija raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mēs vēlamies pateikties par jūsu ziedojumiem, jo bez tiem mēs nebūs šeit. Un tagad atgriežoties pie mūsu diskusijas ar Adriānu, uh, atgriežoties pie mūsu, var teikt, pēdējā šī mācību gada raidījuma, un uh, mūsu, var teikt, um, nedēļa pirms vasaras, ja to tā var šaukt. Uh, Adriāna, tad vispār, nu, es neteiktu, ka tas ir, tas ir nedaudz saistīts ar vasaru, bet nu, tā negluži. Bet, uh, kāda tev hobija, var teikt, tie varbūt tev ir kāds mīļākais hobijs vai varbūt varētu par to pastāstīt nedaudz? Nu, man ir ļu, bijuši ļoti daudz hobiju un uh, tieši sporti. Uh, šo, uh, konkrēti šobrīd nodarbojos ar, uh, kāpš, ar kāpšanu hip-hopu, nu, ar klinšu kāpšanu hip-hopu. Tā nu, sanāk kā, tā kā dejošana, ja? Uh, jā, jā. Mm -hmm. Uh, jā, agrāk es nodarbojos ar uh, ļoti daudziem sporta veidiem. Bija laiks, kad es basketbolu spēlēju, bija laiks, kad es floorbola spēlēju, bija jā, liekas, vairāk gadi, kad es judo gāju, tad es bungas spēlēju. Uh, jā, ļoti aktīvs kādreiz bija. Jā, parkour Bet... arī gāja. Ah, jā? jā. Um, no tiem visiem, kurus tagad minēji, kurš bija tā kā tavs mīļākais no tiem hobijiem? O, nu, es teiktu, man mīļākais ir, uh, liekas, tagad dēvēšana. Nu, hip-hops. Ah, jā? Jā. Un um, kāpēc tu aizgāji no tiem iepriekšējiem hobijiem? Tev vienkārši tā kā beidzās interesi vai, vai kā? Nu, nu, uh, nu, kaut kur reizi tad bija karantīna, tad bija uh, nu, covid, un uh, nevarēja, piemēram, ar dažādiem sporta veidiem nodarboties. Un, uh, kamēr, bija, ka, uh, kamēr bija covid, tikmēr, nu, kamēr tas lockdowns bija, tad Jā. es. Uh, nu, florbols, nu, gāju florbolā, jo, nu, mēs darījām, principā, visu ārā. Mhm. Nu, tur fiziskais bija un kaut kas tāds. Nu, man, man labu nav tik daudz hobiju bijuši kā tev, bet es, es kādreiz ļoti aktīvi spēlēju klavieres. Es arī biju piedalījies dažos koncertos. Es Covid laikā tā plus-mínus beidza klavieres spēlēt, kaut kāda pazuda interese. Bet tagad pēdējā laikā man par, par, ir parādījusies tāda vēlme atkal spēlēt. Un es tagad mājās tā varu teikt, eh, vien, nu, mājās tur uh, atrod kaut kādu dziesmu, kuru es gribu iemācīties, un es tā savā tempā viņu mācos. Jo kādreiz es tā kā pie privātas skolotājas gāju, bet nu, pie privātas skolas arī, skolotājs arī, protams, ir ļoti labi, manuprāt, ja tu gribi klavierus vai kaut ko tādu iemācīties. Bet man plus mīnus jau, protams, bija tas uh, viss, var teikt, nu, pri, uh, pamati jau bija iemācīti. Tāpēc man baigi nevajadzēja to. Man galvenais vienkārši vajadzēja atrast kaut ko, ko es gribu pats spēlēt un iemācīties. Un tad es tā tagad savā tempā arī to daru. Uh, nu jā, bija laiks, es uh, arī klavierus spēlēju, un uh, es to darīju tā kā vairāk prieka pēc, ka es vienkārši nu, no YouTube ņēmu kaut kādas dziesmas. Nu jā, es tagad arī faktiski tāpat daru, vienkārši prieka pēc. Jā. Tad, uh, uh, tad ar, uh, kāda, būda, kāda ir jūsu vasaras plāna? Mm, vasaras plāna? Mani vasaras plāni, uh, es ļoti gribu šajā vasarā vienkārši iet uz ļoti daudziem pārgājieniem, vienkārši būt dabā, riten braukāties, peldēties, protams, bez, ja, un vienkārši tā izbaudīt uh, silto laiku. Tas tāds mans galvenais plāns, es teiktu. Kā, uh, kā uh, tev? Uh, man Es, nu, liel, es domāju, es arī vienkārši, kad es, nu, būšu aktīvs, ka iešu kaut kādos pārgājienos, tad uh, vēl viena lieta, ko es darīšu noteikti ir, uh, es uh, nu, visticamāk, nav pelnījuši, iešu kaut kādiem skateparkiem, kaut saldējumus tirgot, nu, pārdot un ko tādu. Un visticamāk arī uztaisījuši YouTube kanālu un tad uh, to visu tā kā filmēšu, lai citi var iedvesmoties. No tevis, jā? Ja? Jā. Tāds baigais. nu jā. Nu jā. Mhm. Um, tu jau ņemot, nu tu esi tāds ļoti, var teikt, var teikt pieredzēts sportisks, ja tā var teikt, balstoties uz to, ko tu iepriekš veici, ka visādos sporta veidos tur kā ir tā tālāk. Bet, ja tev būtu tā kā izvēle, jebkādu sporta aktivitāti vienkārši spēlēt vai izvēlēties, tur nu, vienkārši izmēģināt kaut ko. Kur tā būtu? Uh, nu es noteikti gribētu izmēģināt hokeju, jo es agrāk gribēju iet hokeja, bet uh, man, vec, nu, man vecāki nede, neļauj, jo es gāju judo arī, un tad vienkārši, jā. Nevar tā kā divas vienas. Nē. Nē. Mans brālis kādreiz gāja. Nē, viņš precīzāk sakot, vēl projām iet hokeja. Un, eh, protams, man tā ļoti ģimene ir ļoti, tā, ļoti liela hokeja fani. Eh, es pats neesmu hokeja spēlētājs, nekad nespēlēju hokeju, bet es arī gribētu izmēģināt kaut kādu. Bet uh, vēl viens sporta veids, ko es nezinu, vai tas izskaitās kā sporta veids, bet var teikt, fiziskā aktivitāte, varbūt to varētu vairāk precīzāk teikt, uh, zirgu jāšana tas tā kā mhm. skaitītos kā portugāts, vai, vai, vai tas būtu vairāk kā, es nezinu. Kā nu, to būtu vislabāk definēt? Nu, es nezinu, man liekas, tas ir sports veids. Nu jā, jo es, ne, man kaut kā pēdējā laikā ļoti liela vēlme vienkārši jāatrod zirgu. Mm. Man tas jau būtu ļoti interesanti. Um, vienkārši kaut kā jautri, kaut kas jauns tas būtu, mm. kaut kas jauns. Uh, nu, kāds tev ir mīļākais gadu laiks? Arī tāds jautājums. Mans mīļākais gada laiks Kādreiz man, ļu, man kādreiz bija tā, ka es svārstījos starp ziemu un vasaru, bet tagad pilnībā simtprocentīgs vasara. Bez jautājuma. Jo kā, man, man tā vienmēr ir bijusi tāda, nu, doma gājiens, ja tādā var teikt. Es gribu vainu ļoti augstu, zi, tādu, nu, ar sniegu, <laughs> mīnus 30 vai cik tur, vai 20 grādi, augstu ziemu tādu, normālu, vai ļoti, ļoti siltu, tur 30, 25 grādu vasarā. Es tāds varu teikt, nu, vai nu viens, vai nu otrs. Nu, protams, bet, protams, um, pavasaris, aprils, maija, kad ir tāds silts, bet arī ja dažas dienas, kad vēl nedaudz augsts, te arī ļoti lielisks laiks. Bet, ja man tagad būtu jājautā, kādreiz pirms diviem gadiem, tu man jautāji, es teiktu, vai nu ziema, vai nu vasara, tagad simtprocentīgi vasara. Nu jā, uh, Nu, jā, man, uh, priekš maniem ir tā, ka uh, man vairāk tā patīk tāds agrs rudens, tā, kad ir septembris, tā, kad uh, nav pārāk karsts, bet ir arī silts. Jā. Un, uh, nu, jā, un arī mājas tagad. Mājas aprils. Nu, jā, mā, mājas aprils, tagad nu, ir jā. silts laiks, tagad nav slapšs. Jā. Mm. Nu, jā, runājot tā vispār par vienkārši, nu, par vasaru, vasaras plāniem un tā tālāk. Uh, tu kaut kur plāno ceļot vai tu tā kā, domā, nu, Latvijā paliksi? Uh, es nezinu, ir, tāds, ir tāda ideja ar uh, mašīnas poliju braukt. Uh, mhm. nā. nu, uh, it kā šovasar, man liekas, uh, nu jā, tikai nu, uz Poliju un tad iespējams rudens brīvlaikā uz uh, Turciju vai Eģipti. Mhm. Mm. Ei, nu man tāda vairāk nav plāna vajag tikt, nu, Latvijas, es domāju, palikšu Latvijas ietvaros. Ja, ja, tā, ja tev būtu izvēle uz jebkādu valsti tā kā aizceļot, Vai nu tas būtu pārvākties vai vienkārši tur uz ekskursiju. Jebkādu valsti, pilnīgi pa brīvu, viss apmaksāts. Uz kurien tu dotos? Oh, es Man liekas, varētu doties vai nu uz Brazīliju, vai nu uz ASV. Kāpēc? Uh, nu, Brazīlija ir džungļi, un es vienmēr esmu gribējis nu, uz Brazīliju aizbraukt. Un, ne, un uh, Amerika ir ne, nu liela valsts. Un, Interes, nu, interesanti noteikti. Daudz ko redzēt, jā. Jā, jā. jā. Es pats gribētu doties, man tā ļoti milzīga vēlme ir uh, doties uz, um, uz uh, Itāliju. Es ļoti gribu uz Itāliju. Tīp, labi, vasaras periodā tā nav visgudrākā ideja, jo visi turisti dodas uz Itāliju vasarā. Uh, bet es pat negribu baigt uz tām turistu vietām. Es vairāk gribu uz um, var teikt, vas, Itālijas laukiem, tā, uz, tām, mm. uz tiem maziem ciemiem. Es gribu izbaudīt vienkārši Itāliju. Kultūru, kā. Nu, jā, var teikt, kultūru, dabu. Mm. Uh, ik, cilvēku ikdienu, var teikt, mm. Itālijas. Man vajag tā īstās turistu vietas, godīgi sakot, Roma, uh, visas, nu, Roma un, um, man tagad izkrīt no galvas, vai kāds vēl tur lielās pilsētas bija? Mm. Uh, ah, Kulsums. Kulsums? Kaut kas vēl tur bija. Es nezinu. Nu, Roma un. Uh, nu jā, bet Nē. visas tās lielās pilsētas kaut kā neiepiecies. Es, nu, protams, es būtu priecīgs, ja man kāds piedāvātu uz turieni braukt. Bet, ja tā man būtu jāizvēlās, es labāk izbaudītu pašu to Itālijas kultūru. Nā. Un uh, tagad rādījuma noslēgumā palūksimies par priecīgu un laimes pilnu vasaru. M Mūsu tēvs, kas, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds. vārds lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen! Šīs raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, rādījumā arī Latviju uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu! Mēs vēlamies pateikties par to, ka klausījāties šo raidījumu, mūsu šī mācību gada pēdējo raidījumu. Mēs novēlam, es un Adrians, un kā arī visi pārējie tīri sirdsīgi radio komanda, novēlam jums svētīgu un sirsnīgu šo, vas, šo, šo saulaino piecpēcpusdienu. Un tiekamies, tiekamies atkal septembrī. Jā. Visu labu! Visu labu! gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.